الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قبل زيا فضل العلماء inabidi nielezee jambo muhimu baada ya ilmu ambalo ni alhirs ala tatbiq alilmi lilislam kufanya pupa kutekeleza ilmu baada ya kusoma na kujua ni lazima al-amal kama alivyosema Sheikhul Islam al-ilmu wal-amal wad-da'watu ilayhi was-sabru 'ala al-adha fihi amal ndio natija ya ilmu thamaratul ilmi al-amal natija ya ilmu ni utekelezaji wa ilmu hiyo haitoshi kwamba mtu amesoma tu lakini hana amal ni lazima kufanya amal huwezi ukasoma ikawa una ilmu tu watembea lakini huswali una ilmu unayo nyingi kichwani lakini somo ya ramadhani hufungi hiyo si ilmu hiyo hiyo si ilmu kwa lazima amal kuswali swala za faradhi za sunna ufunga saumu ya faradhi ya sunna kiasi cha uwezo wako السلف رضي الله تعالى walikuwa yuqrinuna alilma bilamal wanakutasha ilmu kwa amal sababu amal ndio inaomnasua mtu na makamio ya adhabu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka waid ya adhabu makamio ya adhabu kwa walio na ilmu lakini hawana utekelezaji wa ilmu yao يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun enyi mlioamini kwa nini mnasema mambo ambayo hamyafanyi ghadhabu ya Allah inakuwa kubwa kusema mtu jambo ambalo halifanyi kwa hiyo hii ni waid ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutokuwa na amal utekelezaji wa ilmu kadhalik al-amal inamnasua mtu na sifa mbaya ambayo Allah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 Punda si abeba nazi, sasa akabebeshwa mizigo ya vitabu, matafsiri, vitabu vya tauhidi, nini. Anajua thamani yake? Hajui thamani yake. Kamathali lhimari yahmilu asfara bi'sa mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayati llah, ni mfano mbaya wa hawa watu wanaokadhibisha aya za Allah na Allah hawaongozi watu hawa madhalim kadhalik utekelezaji wa ilmu alamalu bililm ni kufikia kwenye jambo mtu alilokusudia la kutafuta ilmu unapotafuta ilmu ukajua wewe nia yako ni kuitekeleza ilmu hiyo kwa kufanya amal ni kutekeleza ile nia yako ya kutafuta ilmu ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لا يزال العالم جاهلا بما عمل حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما alim hawezi kuitwa ni alim mpaka aitekeleze hiyo ilmu yake la yazalu alalimu jahilan bima amila hatta yaamala bihi, alim anakuwa ni jahil mpaka atekeleze elimu yake, ndio hapo ataitwa alim. Qala fa idha amila bihi kana alima, akishakuwa na utekelezaji wa elimu yake huyo sasa ni alim. Lakini mtu amesoma akajua, lakini hana amal, haitwi ni alimu huyo, bado anaitwa ni jahil. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله يقول العلم إن لم ينفعك ضرك elimu isipokunufaisha itakudhuru alilmu in lam yanfa'ka dharrak elimu isipokunufaisha itakudhuru sababu gani huitumii huitekelezi hapo ndio itakudhuru sasa ikiwa huitekelezi itakudhuru ikiwa unaitekeleza itakupa manufaa na faida nyingi ukiwa ni mtekelezaji wa elimu yako lakini kinyume chake usipokuwa na amal elimu hiyo itakudhuru bali itakuwa ni hoja dhidi yako elimu hiyo ولذلك قال القائل إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامله فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ikiwa elimu hujaitekeleza hujaifanyia kazi hufanye amal za ilmu yako kana hujjatan alaika elimu hiyo inakuwa ni hoja dhidi yako walam tu'dhar bima anta hamilu wala utapewa udhuru na hiyo uliochukua katika elimu huna udhuru umesoma ukajua huna udhuru wa kutoitekeleza elimu yako fa in kunta qad absarta hadha ukiwa umelijua hili fa inna ma yusaddiqu qawla almar'i ma huwa fa'ilu hakuna vingine yanaosadikisha maneno ya mtu ni vile vitendo vyake vitendo ndio vinavyosadikisha kwamba huyu amesoma Abu Ali Ar-Riyahi Rufai ibn Mihran at-Tabi'i al-Jalil huyu alidiriki ujahilia katika zama za Mtume wasallam wanasema maulama alikuwa bado mdogo akasilimu katika khilafati Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Abu al-Ali ar-Riyahi rahimahullah qala katika wasia wake ta'allamul ilma someni ilmu jifundisheni ilmu hii ya dini fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu mkishajisoma mkishasoma mkajua msiiwache itekelezeni taallamu alilma jifundisheni ilmu shikamaneni na ilmu haitoshi kwamba mtu ni muislamu tu lakini hasomi hali chochote katika uislamu wala hata kusoma bali hii ni katika ridda katika nawaqidul islam alizoelezea Sheikhul Islam al-Mujaddid Muhammad bin abi Wahhab rahimahullah katika kitabu chake Nawaqidul Islam soma kile utaona katika nawaqidul islam ni mtu kuwa ni muislamu lakini al 'an ad-din la yata'allamuhu wala ya'malu bihi yeye ni muislamu lakini anapuuza dini haisomi dini hafanyi amali yoyote ni muislamu tu yumo yumo hii ni ridda ni katika nawaqidul islam ko lazima kusoma ilmu na kutekeleza taalamu islam usomeni uislamu muujue uislamu ujueni uislamu ni upi haitoshi mtu kuwa ni muislamu tu lakini mtu akili au uislamu ni nini ah uislamu dini ya haki ah, ah tutataka taarifu ya uislamu maelezo kamili ya uislamu ni nini islam ni, ni, ni dini ya Allah bwana ndio dini ya mitume wote Ah ah bwana usibabaishe shehe mal islam ma taarifu al-Islam? nini uislamu maelezo yake ni nini mtu hajui wengi wapo namna hiyo eh taalamu islam ujue uislamu ni nini nguzo za uislamu ni ngapi ni zipi nguzo za imani ni ngapi ni zipi nguzo za ihsan ni ngapi maratibu dini ujue zote taalamu alislam jifunzeni uislamu muujue uislamu ni nini fa idha taallamtumuhu mkishausoma mkaujua fala targhabu anhu msiuache nini maana ya targhabu anhu msiuache yani utekelezeni sasa ukishasoma ukajua alamal tekeleza haitoshi kwamba mtu amejua tu lazima aitekeleze ilmu yake na vinginevyo kuna watu wengi wamesoma kuna watu wengi wamesoma wengine wametunga vitabu rasaili wakatunga lakini alamal mafi hakuna amal hakuna utekelezaji kama hao mayahudi mayahudi walisoma taurati wakaijua wakajua haki wakajua sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam wanamjua mtume kama wanavyojua watoto wao kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema lakini je walifuata haki wakawacha haki kwa sababu gani wamewacha utekelezaji wa Taurati wakabaki ni makafiri kwa hiyo haitoshi kusoma lazima amal la budda min al-amal taallamu al-islam فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه ثم قال وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام شكمانيني ننجي هي إليو ساساوة إليو نيوكا وإسلامه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام جلزمشيني kufuata njia hiyo ilionyoka kwani ndio uislamu njia hii njia ya Allah hii njia ya Allah hii wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh hii ndio njia yangu iliyonyoka ifuateni wa alaykum وعليكم almustaqim fa innahu alislam njia hii iliyonyoka ndio njia ya Allah ndio njia ambayo Allah ametuamrisha tumuombe Allah kila tunaposali kila tunaposoma suratul Fatiha tunasoma nini ihdina sirata almustaqim tuongoze njia iliyonyooka hii yako kila tunaposoma suratul Fatiha tunamuomba Allah hii ni dua adhim ihdina sirata almustaqim njia kina nani njia salaf sirata alladhina an'amta alayhim man alladhina an'ama Allah alayhim ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا tunamuomba Allah atuongoze njia ya hao salafu saleh ambao ni mitume na siddiqin mani siddiqun as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim masahaba na wengineo daraja ya pili baada ya utume ni martabatu siddiqia wasema kweli ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim idhan wa alaykum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam njia hii iliyonyooka njia ya Allah na njia waliofuata salaf ndio uislamu ndio uislamu sahihi وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ثم قال رحمه الله ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا msipotoke mkaiwacha njia hii mkenda kulia na kushoto msiiwache njia hii ukiwafikishwa kusoma ukatekeleza, halafu jilazimishe kufuata njia hiyo iliyonyoka, usiende kulia wala kushoto, njia ya Allah tu. Njia ya kulia na kushoto, njia za bid'a ndizo alizozisema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun msifuate njia njia hizi nyingine zikakufarikisheni mkawacha njia hii iliyonyoka wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun idhan wa إذا وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا ثم قال رحمه الله وعليكم بسنة النبي صلى الله عليه wasallam وإياكم والأهواء pia jilazimisheni kutekeleza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam tekelezeni sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo anavyoamrisha Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah fa innahu man ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ jilazimisheni kutekeleza sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa sunna za mtume saa sallam sisi tulabu la ilmi ni aula kutekeleza sunna za mtume kuliko awamu tunatakiwa tutekeleze sunna za mtume za sallam sisi wa mwanzo sisi ndiyo kioo cha jamii sio hao wanaojiita vioo vya jamii aa sisi tulabu ilm as-salafiyun sisi ndiyo vioo vya jamii watu wanatuangalia sisi je wale wanatekeleza sunna je wanatekeleza sunna za mtume hawa ni wachache katika sisi pia wanaotekeleza sunna anani mwenye mswaki ule asiwaku mataharatu lilfami mardhatu lirabbi. Nani katika sisi? Wachache wanao, lakini wengi hatuna. Sunna ya mswaki ni katika sunna mahajura. Wa alaikum bisunnati nabii saa sallam, tekelezeni, jilazimisheni kutekeleza sunna za mtume saa sallam. Wa iyakum wa haulai wal ahwa, tahadharini na ahwa bid'a na watu wa bid'a walinganizi wa bid'a tahadharini na bid'a pia tahadharini na walinganizi wa bid'a kuna walinganizi wa bid'a tunawajua sote hapa tunawajua hatuna haja ya kuwataja hapa nyi pia mwawajua kuliko mimi hapa nyi mwawajua zaidi kuliko mimi wanajitokeza katika mitandao kuna sufi mmoja alijitokeza afundisha sala nyi mnazo klipu hizo sisi tulirushiwa kule afundisha sala makosa matupu sijui swali vipi sijui wafundisha vipi ya watu asema rukuu unaweza ukarukuu na kusujudu ukawa kimya tashahudi ya kwanza ni sunna waweza ukaiwacha hakuna swala hivyo mtume akasema kafundisha hivyo ndio mtume alivyofundisha hivyo kwamba e, rukuu zile tasbihatu rukuu wa sujud ni sunna unaweza ukaziwacha la hizi ni wajibati wajibu wa sala ukiwacha kwa makusudi sala ni batila ukiwacha kwa kusahau lazima kusujudu sujudu sawa huwa asema a ah, uweza ah, ukasujudu kimya usiseme chochote ah swala vipi tashahudi ya kwanza uweza ukaiwacha sufi huyo mkubwa ni sufi mkubwa huyo wa kutegemewa sasa ndio tahadharini na ahlul ahwa tahadharini na watu wa bid'a watu wafanya dawa ya tauhidi na sunna wafanya dawa ya shirki na bid'a si ndio ndio ndio dawa yao kuhimiza watu kwenda maulidini na kufanya maulidi ndio dawa yao wewe uliona wapi sufi akasimama akaelezea tauhidi mwanzo mpaka mwisho na shirki mani huyo sufi gani amna hakuna sufi hivyo dawa yao ni hiyo tu bid'a hirizi zinafaa hirizi hazina neno eh hazina neno wewe usimtegemea Allah eh wewe funga tu itakuwaje huku amtegemea Allah huku afunga irizi ndio vipi za utachanganya vipi baina ya tauhid na shirki a ah, a ah, tauhidi inajitoa mtu anabaki ni mshirikina kwa hiyo taallamu alilm taallamu alislam fa idha taallamtumuhu fala targhabu anhu msiuache mkishasoma yani tekelezeni yale mliyosoma mtekeleze alilmu walamal lazima ilmu na amal utekelezaji wa ilmu hiyo idhan katika nusus zinazohimiza jambo hili la amal maulama wametaja nususi nyingi za kuhimiza jambo hili la utekelezaji wa ilmu kwa sababu kuna faida gani sasa ya kusoma wewe umesoma ili ufanye nini ujue tu halafu basi ha wasoma halafu ukishajua wabasi wabaki na elimu yako kifuani kwako na kichwa chako basi ufanye amali yote sasa umesoma nini faida gani ya kusoma unda kusema nini huko kwa Allah azza wa jalla umesoma nini haya kushasoma alafu ulifanya nini na la kufanya huna la kujibu kwa lazima alilmu wal amal baada ya kuelezea ilmu na amal ashayu bishai yudhkar mtu ukielezea tauhid lazima uelezee na kinyume chake shirki ukielezea sunna lazima uelezee na kinyume chake bid'a sasa kinyume cha ilmu ni jahal kinyume cha ilmu ni jahal uislamu unapiga vita ujinga Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha jambo la ujinga na ujinga ni sababu ya upuuzaji wa wapuuzaji wale wanaopuuza da'watul anbiya'i war rusul sababu yao kubwa ni jahal ujinga Allah subhanahu wa ta'ala akimuelezea akielezea kauli Nabii Nuh alayhi salam alipelekwa kwa jamaa zake akaishi miaka alfu moja kasoro hamsini da'wa tu da'wa ya tauhid na kukataza ushirikina Nabii Nuh miaka elfu moja kasoro hamsini anawalingania jamaa zake na jamaa zake jinsi walivyokuwa na inadi wanatia vidole vyao masikioni hawataki kusikiliza dawa ya haki wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara watu walikuwa na inadi kubwa namna hiyo hawataki kusikia dawa ya tauhid قوم نوح allah subhanahu wa ta'ala akimwelezea nabii Nuh alivyowaambia jamaa zake ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah wama ana bitaridil ladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun enyi jamaa zangu mimi siwaombe nyinyi mali yoyote katika dawa hii in ajriya illa ala Allah hayakuwa malipo yangu isipokuwa kwa Allah na sikuwa mimi mwenye kuwafukuza walioniamini wao watakutana na Mola wao lakini mimi naona ninyi ni watu wajinga idhan ujinga ni sababu iliyowafanya kaumu Nuh kutomfuata nabii Nuh e, alayhi salam na kutomwamini nabii Nuh ujinga kadhalik ujinga ndio uliowafanya kaumu Luti kufanya vitendo vyao hivyo vichafu يقول الله سبحانه وتعالى أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون hivi nyinyi mwawaingilia wanaume kwa matamanio badala ya wanawake nyinyi ni watu wajinga ujinga jinsi ulivyo mbaya kwa hiyo usiposoma ilmu hii ukajua ilmu hii na ukatekeleza utabaki mjinga nani anayekubali kuitwa mjinga hakuna anayekubali kuitwa mjinga hakuna hata mmoja kuonesha fadhila za ilmu hakuna hata mmoja anayekubali kuitwa mjinga ukiitwa mjinga utapigana wewe ngumbi kweli nini huu kaniita mjinga si usome ujue usiitwe mjinga soma uwe na ilmu kadhalika jahal ndio inayosababisha ushirikina kumfanyia ushirikina Allah na kuabudu vitu vingine baada ya Allah sababu ni jahal nabii Musa na jamaa zake walipitia katika mti wakamwambia e Musa tujalie nasi mola kama hao walivyo na mola wao e qala innakum qaumun tajhalun akamwambia nyinyi ni watu msiojua wajinga kwa ujinga ni sababu ya ushirikina kadhalik ujinga ni sababu ya maasia mtu asipomjua Allah sawa sawa asipomjua Allah subhanahu wa ta'ala utukufu wake asipojua adhabu yake anaingia katika maasia kwa sababu ya ujinga يقول أبو العالي الرياحي رحمه الله سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل توبة Allah subhanahu wa ta'ala hakuna vingine kutubia kwa Allah ni kwa wale, kwa wale ambao wanafanya maasi ya bijahala kwa ujinga asema nikawauliza masahaba wa mtume sallam kuhusu aya hii wakasema kullu man asallaha fahuwa jahil kila anayemwasi Allah ni jahil haina maana kwamba mtu akifanya maasi na huko anajua kwamba hawezi akatubia haina maana hiyo haina maana hiyo lakini huyu hajamjua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala huyu hajamjua vizuri Allah subhanahu akimjua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa hawezi akafanya maasi akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala lakini toba Allah subhanahu wa ta'ala man taba taba Allahu alayhi anayetubia kwa Allah Allah anamsamehe hakuna shaka hilo fi sahihain kuelezea ujinga يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل katika alama za kiyama ni kuondoshwa ilmu na ikathubutu jahal ujinga ujinga ukikithiri ni katika alama za kiyama wa fi riwaya an yaqilla alilmu wa yadhhara aljahl ni ilmu kuwa chache na kudhihiri ujinga wa fi riwaya أن يرفع العلم ويكثر الجهل كونوش علم نكو كثير وجينغا نكتك علامة alama يقول أبو الدرداء الصحابي الجليل إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي وقد علمت فماذا عملت فيما علمت anasema jambo kubwa ninaliogopa sana mimi nikisimama kwa Allah wakati wa hisabu ni kuambiwa waqad alimta famadha amilta fima alimta we umekushajua ukasoma umefanya vitendo gani famadha amilta fima alimta umefanya amali gani katika hao uliyojua amal alilmu walamal ilmu na amal kwa kutofanya amal ni katika ujinga umesomea nini za kama un, kama ufanya amal umesomea nini kadhalik min aljahl kutofahamu dalili na kuiweka mahali pake ni katika jahl kutofahamu dalili ya nafsi yoyote min nususi alkitabi wa sunna halafu usiiweke mahali pake walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala amewataja makhawarij na akawasifu qala yaqrauna alquran mtume sallam alivyowafisi yaqrauna alqurana la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya makhawarij kwa sababu ya ujinga wao wa kutofahamu dalili za Qur'ani na Sunna ndio wamewaingiza katika ujinga wao ule wa kufanya vitendo ambavyo viko nje ya dini, mpaka Mtume akawasifu yamruquna minad din kama yamruqu samu minar ramia, kwa sababu ya ujinga wao. Ujinga. Kwa hiyo ujinga ni jambo ambalo Uislamu unalipiga vita. Haki kubwa walionao maulamaa wa sunna baada ya haki za mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ni hukukul ulama al-amilin alwasita ambao ndio wasita baina rasuli sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi tablighi dinihi wa bayani shari'atihi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ubora ni makhalifa wanne hakuna shaka makhalifa wanne Abu Bakr ni Siddiq kisha Umar kisha Uthman kisha Ali kwa hiyo hawa ndio maulama baada ya mtume sallam kwa ubora ni Abu Bakr ni Siddiq kisha Umar kisha Uthman kisha Ali kisha wanafuatia masahaba wengine al-ashara mubasharuna biljanna na wengineo hawa ni maulama hawa na lau si maulama watu wangekuwa kama wajama hawajui kitu kwa hiyo haki kubwa ulizonazo maulamaa bali ni kuliko haki za wazazi haki za maulamaa ni kuliko haki za wazazi sababu mzazi anategemea mtoto wake afundishwe kule madarasa afundishwe kwa hiyo haki za maulamaa ni haki kubwa hata kuliko haki za wazazi wazazi wengine hawajasoma hawajasoma wanapeleka watoto tu madarasa wao wenyewe hawajui hata kufundisha ile alif ba pia ajui mzazi ambapo mzazi unatakiwa awe ni madarasa ya kwanza ya mtoto mzazi mzazi wewe mfundishe mtoto wako kwanza usilaumu tu walimu huko mbona walimu wafundishi wewe umemfundisha huyo kwani akishatoka madarasa wamsikiliza mtoto kwa hiyo haki za maulamaa ni haki kubwa hata kuliko wazazi maulamaa hawa wanafanya kazi kubwa kazi ya kukaa wakatunga vitabu wa maulama wengine wameangukiwa na mavitabu katika maktaba zao maulama mtu anatafuta hadithi moja anakula tende tu na maji atafuta hadithi moja tu na maktaba ni yake atafuta vitabu vya hadithi atafuta hadithi moja anachukua tende anakula na maji tu mchana mzima atafuta hadithi moja hakadha kana ulama maulama wana fadhila kubwa zimekuja katika fadhila za kuelezea fadhila za maulama nususi nyingi katika Qur'an يقول الله سبحانه وتعالى في فضل العلم والعلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقس لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعظم شهودية kwamba hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na malaika wameshuhudia hilo na maulama ulul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudia yeye na malaika, na akawataja ulul ilmi ni katika walioshuhudia jambo hili kubwa la tauhid, kwamba la ilaha illa Allah shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم يقول الإمام القرطبي رحمه الله كتك tafsiri الجامع لأحكام القرآن قال في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم كتك آية كنا دليل dalili ya kuelezea فضل za ilmu na utukufu wa فضل na في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم قال فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله تعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء anasema سيما الإمام القرطبي لو angekuwa yoyote ni تكف سانا kuliko علماء Allah subhanahu wa ta'ala angekutanisha jina lake huyo na jina la malaika wake kama alivyokutanisha jina la maulama mnaelewa lau kana ahadun ashrafa min alulama laqaranahu Allah ta'ala bismihi wasmi malaikatihi kama qarana isma alulama Allah amewataja katika jambo kubwa hili la tauhid maulama hawa al-allama عبد الرحمن السعدي رحمه الله كتك تفسيره هي يقول وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر دون البشر كتك آية هي كنا كوليزية فضل زعلمنا مع علماء سبو الله أميوخسك وكواتاج هوا كلك واتوينجيني واتوينجيني أكواتاج أميواتاج مع علماء وقارن شهادتهم بشهادته wa shahadati malaikatihi akakutanisha ushuhuda wao na ushuhuda wake pia na ushuhuda wa malaika wake wajala shahadatahum min akbari aladillati walbarahin ala tauhidihi wa dinihi wa jazaihi akajalia ushuhuda wao ni katika dalili kubwa za tauhidi yake na dini yake na jazaa yake malipo yake wa annahu yajibu ala almukallafin قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة أنا ملزية الإمام السعيد رحمه الله أنا سيما نقبني لزيمة كمكلفين وش كبالي وشهوده وشهوده وليو أدليف وليو مكويلي كما لا إله إلا الله حبنا مولا من يكوى بدوك وحقي اسبقوا الله كذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أنمتي الله نمتومي وهو نمتي الله نمتومي wao watakuwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha kina nani ambao ni nabiyin wasiddiqin washuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا هاو ديوم وزوري كواني رفيكي الله سبحانه وتعالى كتك آيهي وانسام علماء كوانزا قدم النبيين في المرتبة الأولى ثم جعل الصديقين وهم العلماء في الرتبة الثانية ثم جعل الشهداء في الرتبة الثالثة katika aya hii Allah amewafanya mitume ndio rutba ya kwanza mitume minan nabiyin kisha daraja ya pili wasiddiqin jaala siddiqin fil rutbati thania kina nani siddiqin maulama mashuhada waliofariki na kuuawa katika vita vya jihadi hawa wamewekwa daraja ya tatu kuonesha utukufu wa maulama idhan katika haki za maulamaa juu yetu ni kuwaheshimu maulamaa na kujua manzila yao na kufanya adabu pamoja nao na kujipamba kwa tabia zao walizokuwa nazo sababu maulama wanathibitisha kheri katika umma maulama ndio warithi wa mitume mtume amewasifu maulama mtume amewasifu kwamba wao ndio warithi wake qala sallallahu alaihi wasallam wa innal ulama warathatul anbiya maulama ni warithi wa mitume wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warathu alilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir mitume hawakurithisha dinar wala dirham hakurithisha mali yote wamerithisha ilmu kwa mwenye kupata ilmu huyu amepata fungu kubwa mtume akiwasifu maulamaa hawa baada ya kusifiwa na Allah maulama pia wamesifiwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika haki za maulama juu yetu ni kurudia kwao tukiwa tuna matatizo tunarudi kwao ndivyo anavyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waulizeni maulama mkiwa hamjui tusiwaulizi watu wengine tuwaulize maulama ni fadhila kubwa kuelezea kwamba maulama ndio watu wanaoulizwa masali masali wanaulizwa maulama sisi tunafuata fatawa zao mashekhe maduati wanafuata fatawa za maulama katika majawabu lakini wa kwanza kabisa wa kuulizwa ni maulama fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu kwa hiyo ni moja katika haki za maulama kurejea kwao katika masala ambayo yanatutatiza kadhalika katika haki za maulamaa kwetu taatuhum fi ghairi maasiya ni kuwatii maulamaa katika isiyokuwa maasiya kama vile eh, alumarau kama vile viongozi tunavyotakiwa tuwasikilize na kuwatii fi ghairi maasiya tuwasikilize na kuwatii katika isiyokuwa maasiya